amahoro kuri mwebwe mwese mubandanya mukurikira radio isanganiro ndabahanikaze mu makuru tubafitiye kuri no murango ayo nayo akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uretse imanza zo guhamba n'imigirwa bijana izindi manza zose zihurikirwamwo n'abantu benshi mu ndwi hagati zahagaritswe zikazoza ziba ku munsi wa gatandatu n'uw'Imana murano makuru murumva iciyo ngingo ya leta iraba bose yavuye ko abantu babiri baraye bapfuye abandi barakomereka biturutse ku bisasu ntezwa minwe bitatu byate yatewe n'abantu bataramenyekana mu gihe cy'isaha imwe y'ijoro y'uyu wa mbere mu gituro cy'amabisi yo mu buraruko by'igisagara cya Bujumbura no hafi y'isoko ya Bwiza biri mu itangazo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano bwasohoye kuri uyu wa kabiri murabyumva muri ano makuru isanganiro inama isumba duhere ano makuru yacu mu gisata cy'umutekano abantu babiri baraye bapfuye abandi barakomereka biturutse ku bisasu ntezwa minwe bitatu byatewe n'abantu bataramenyekana mu gihe cy'isaha nk'imwe y'ijoro kuri uyu wa mbere mu gituro cy'amabisi yo mu buraruko by'igisagara ca Bujumbura no hafi isoko ya Bwiza biri mu itangazo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano bwasohoye kuri uyu wa kabiri byinshi muri muri iryo tangazo tubisomegwa na Mireille Kanyange Ego Jerome Hakizimana nk'uko bivuze mu itangazo ubushikiranganje bw'intore yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buhejeje gusohora abuvuga ko eh, hari nk'isaha imwe ijoro mu gihe Burundi bwari ko bwitegurira kwifatanya n'amakungu mu bihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro aho bavuga ko ababisha bakoresha iterabwoba bateye ibisasu ntezwa ntoki bitatu muri komine mukaza mu gisagara eh, ca Bujumbura ah, ubushikiranganje bukavuga ko babiri babiteye kuko abo aho bibiri byatewe ku gituro c'imodoka mu gisagara hagati muri zone ya Rohero gihitana umuntu umwe uwunda hava ngo aracikana ashikanywe n'inyamiramabi kwa muganga ikindi bagitera hafi isoko ya Jabe muri zone ya Bwiza ivyo bisasu ngo byaranakomerekeje n'abandi bantu harimo umwe ngo yababaye cyane nubwo ngaho atabitigira bitomoye ubushikiranganje butanga ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ngo bugatera ibyatsi ah, bwivuye inyuma ubwo bubisha ah, bw'iterabwoba ngo butagira izina bugasaba rero bukanamenyesha ko amatohoza ariko arakogwa kugira ngo ababisha bateshwe burundu ico kibi kibishe muri iryo tangazo nyene ryatewe ko umukono n'umushikiranganje w'intwaro yo, yo hagati mu gihugu ba ubushikiranganje busaba abanyagihugu kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda bashishikare kurangura imirimo yabo atankomanzi ariko ngo barushirizeho kurikanura na cane cane mu bibanza bihuriramwa bihurirwamo n'abantu benshi bongere babandanye kudoma urutoki kuri uwo wese canke ico cose kibiketse ko gishobora guhungabanya umutekano Jerome iri tangazo ryasohowe kuri uyu wa mirongo ibiri na rimwe nyakanga rikaba rije inyuma yaho nijoro ngaha kuri radiyo isanganiro ah, tuvugishirije abanyagihugu babonye aha mu gisagara cya bujumbura hagati ku gitora cy'amabisi ajya mu buraruko bw'igisagara bavugiye uko byagenze bakanasaba ko umutekano nubahirizwa ucungerwa cyane mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi Mireye Kanyange kibiriraho muri studio za radio isanganiro urakoze mu tuve makuru y'umutekano tubandaniriza no makuru yacu mu gisata c'intwaro imanza zose zihurirwamwo n'abantu benshi mu ndwi hagati ukuye ubwo guhamba n'imigirwa bijana nizo zahagaritswe umunyamabanga ntayegayezwa mu shikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati asigura ko ari ingingo ya leta iraba bose kubera umurindikiza ca COVID-19 kiriko Martin Interetse akavuga ko ubu imisi rekuwe kwayo yandi amakoranire ahuza abantu benshi ari kuwa gatandatu n'uw'Imana kandi ko naho nyene abantu bazokwama bitwararika gukurikiza ingingo zo kwirinda ico kiza tumukurikire mu nama heruka harafashwe ingingo y'uko imanza zose zakogwa hagati mu ndwi zihagarara zigakogwa mu misi ya gatandatu n'umunsi w'imana cyane cyane imanza z'ubugeni imanza zo gukwa no gukosha imanza bita ngo amaniverisere n'izindi zose muzi zama zikogwa n'abarundi reka n'aba mu burundi havuyemo urubanza rumwe rwonyene rw'amaziko kuko amaziko aza kuko n'umuntu aba yitabye imana yashengeye icyo rero twebwe eh, gushyira mu ngiro ingingo y'inamashyikiranganje icyo ntikirimo abenegihugu bamenya yuko amaziko abandanye n'ibikurikira byose ko n'imigenzo y'ikirundi na cyane cyane ibyo gukaraba iyo ngingo ntibiraba ni ingingo yo gukingira abarundi bose muri rusange si ingingo yafatiwe umuntu abo bantu bateguye amamanza yobaye kuwa kane kuwa gatanu gatatu kuwa mbere barafise abo bagiraniye amasezerano baca bagenda bakavugana kuko ingingo yafashwe ntabanduka kandi ijya mu ngiro hari n'abaje gusaba ko twobaha ico bita derogasi twarabankiye kuko ingingo nk'iyi ifashwe ugaca uzurashira ko amaderogasi bica vyanka umuntu abumvirije womengo kuwa gatandatu no kuwa mungu coronavirus ntiba oya si ico leta yararavye iraraba igishoboka bumva ntushobora kuvuga ngo imanza zose zihagarare vyoca bigorana mugabo ko abantu bakorana guhera kuwa mbere gushika kuwa mungu bagasubira guhera kuwa mbere gushika kuwa mungu kwezi kugahera ukundi kugahera umwaka kugahera undi ukaza turi muri ibi bintu vya coronavirus biragoye gose abarundi ntitumenyere twaratewe nyine na korona nk'uko n'isi yose yatewe na coronavirus mugabo natwe tumenya ukungene twitunganya mu gisata cy'intwaro nyene umuyobozi mukuru w'ibanki y'iterambere muri Afrika y'ubuseruko Nena Nwabufo azotanga urugendo rwiwe rw'iminsi ne mu Burundi kuva kuri uyu wa gatatu nkuko biri mu gwandiko ibiro vyiwe byahaye abamenyesha makuru mu byo azokora hakaba harimo gutanga ibikorwa byo gusanura gutangurana ko gutanguza ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu rumonge gitaza gutanguza imigambi yo gushigikira uburimyi n'ubworozi biciye mu byo korororanira ibitungwa hamwe no kugendera imigambi iriko irarangurwa kugira ngo yirabira higeze byinshi muri iryo kete na Arthur Kavabushi urwo rugendo rw'umuyobozi mukuru w'ibanki ya afurika y'iterambere mu bihugu bya afurika y'ubuseruko nena Bufo ruzomara iminsi ine ruzotangura kuri uwa gatatu igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe nyakanga umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'imibonano hamwe n'abategetsi bakuru bo muri leta y'uburundi ku bijyanye n'uko imigenderanire hagati y'uburundi n'iyo banki yifashe hamwe n'uko yokomezwa nk'uko biri mu rwandiko ku bamenyeshamakuru muri urwo rugendo nyine hatekanijwe ibikorwa bitandukanye atandukanye azokorana n'abategetsi bo muri leta y'u Burundi bizoba bigizwe no gutanguza ibikorwa byo gusanura ibarabara RN nimero zitatu igice cya kane Rumonge gitaza nkuko biri muri ugo rwandiko harategekanijwe gutanguzwa umugambi wo gushyigikira uburimyi n'ubworozi biciye mu byo kokoreranira ibitungwa hamwe no kugendera imigambi iriko irarangurwa biciye mu buryo bw'iyo banki kugira yirabire n'umuriyaridi umwe n’ibiti umunani miliyoni by'amadolari y'amanyamerika gushyika ubu imigambi imaze gushyigikirwa n'urwo rwego igizwa ahanini n'ibisata byo kunguruza abantu n'ibintu umuyaga nkuba uburimyi iterambere n'igisata cy'imibano amazi n'isuku hamwe n'ibikorwa mpuzabisata urakoze Arthur tuve mu gisagara ca Bujumbura tuduge mu ntara ya Muyinga mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu haranga ubukene bw'igitoro mu ntara ya Muyinga haraheze indwi nkuko bivugwa n'abakirondera ku ma station atandatu ari muri yo ntara imwe yonyene niyiri kwiragitanga abari ku mirongo bagasaba ko kiboneka mu bushikiranganje bujeje igitoro bakavuga ko bariko baraganira n'abasanzwe binjiza igitoro imuyinga kugira ngo ico kibazo gitoro inyishu ni bel nibigira Na Kajagari kare kuri sitasiyo mbupepe iri ku mukoni mu gisagara cya muyinga ari nayo yonyine yatanga igitoro kuri uno wa kabiri nayo nyine yari imaze iminsi atacitanga nk'uko bivugwa n'abatondeye igitoro mu gutonda hari n’abigaba babakararaho nk'uko n'umunyagihugu abivuga turindira indwi yose yatagitorotoro nka ngaha mu ntara yacu ya muyinga eh, uno munsi rero wabona ko bakizanye ucubona abantu ngaha bariho ni benshi twatonze haba kuva sanzwe iyo dutondeye gitoro gushikana amasaha ntawuzi ko tuzakukironka n'abandi banakibuze twese ntituza kukironka taza kugera igihe tunakibure dutahe niko vyama yo kije keshi kiza tuca tukibura niko vyama misi yose twe twasaba kugira abazi baratuzanira igitoro kugira tuwe ko twokoroherwa kubera tutaronse igitoro ntitwobaho neza ubundi ati na gahombo na mwarirya iyo kibonetse haba n'ikimenyane kubwo yagendeje ipikipiki bavuga ko ibiganiro biriko biraba n'abajejwe gutanga igitoro mu ntara ya Muyinga Leonidas Ndayigaya avugira ubwo bushkiranganji agahumuriza ko ico kibazo kigiye gutora inyishu intara ya Muyinga ubundi igizwe n'amasitasiyo umunani umunani abiri ari kobero ayandi atandatu mu gisagara ca muyinga harimwo abiri biboneka ko atagikora ku mukoni mu ntara ya muyinga erini beri nibigira azofatwa n'igipolisi abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye ibisata bikorera muri yo komine mu nama bakoze kuri uyu wa mbere bavuze ko bategerezwa kugarukira igisata cy'indero ku bwabo ikibanza cya mirongo na gatanu ku makomini ijana na cumi n'icyenda mu kibazo cya leta giheruka gukogwa kitabereye muri komine nk'iyo iri hagati mu gisagara urongo igipolisi mw'iyo komine yanasabye ko ibijanye no kudandaza ibiribwa ku mashure byohagarara kubera hari abikika mukiza bagatanga amashano Oban niyo nkuru muri iyo nama abayirimwo bose bavuze ko bibabaje kubona commune nk'iyo iri hagati mu gisagara ca Bujumbura ija ku kibanza nk'ico ku bwabo ngo ntacari kibuze kugira ije mu bibanza vya mbere twafashe ingingo y'uko kizira kikaziririzwa y'uko umwana yirukana ku ishuri kubera atatanze amahera y'ishuri ahubwo abavyeyi n'uburongozi bw'ishuri bigire hamwe baronke umuti botora w'ukuntu amahera y'ishuri azohora arihwa mugabo apana kubirukana abana uwo mutegetsi yanavuze ko abanyeshuri biyerereza mu masaha y’ishuri bagiye kuza barafatwa twafashe ingingo y'uko umwana inzego z'igipolisi n'intwaro zizobona ariko ariyerereza mu ibarabara cyangwa mu bunywero cyangwa mu maresitora yambaye umwambaro w'ishuri uwo mwana azofatwa agashyikirizwa ku kirindiro cy'igipolisi cyegereye hafi cyangwa agasubizwa ku ishuri gushika umubyeyi wiwe ajya kumutora nyine kuko twabonye yuko ngaha hagati mu gisagara kenshi usanga amasaha y'igitondo abana bambaye iniforume bari mu bunywero tuve bujumbura dusimbire mu ntara ya kayanza mu gisata c'imibano abanyagihugu bazoshikirwa n'ibiza byo mu bwoko butandukanye n'abantu aho nikora mu ntara ya kayanza bazofashwa n'uburyo bw'amafaranga arenga miliyoni zitandatu n'inusu hamwe n'ivyimbugwa bitandukanye byegeranijwe muri iyo ntara ku munsi wahariwe gushigikirana mu kibano wahimbajwe mu Burundi mu kwezi guheze mu ntara ya kayanza bivugwa n'umuhanuzi wa buramatari mu ntara ya kayanza jejwe imibano inkino n'imico kama Sylvain bakanibona agahamagarira abanyagihugu abanyagihugu bose bo muri iyo ntara kwijukira gufashanya mu kibano mukayanza Patrick Sangiyumva uyu munsi wahariwe gufashanya mu kibano uno mwaka wahimbajwe mu Burundi tariki zitandatu z'ukwezi k'umunani mu makomine yose agize igihugu umuhanuzi wa Buramatari mu Kayanza ajejwe imibano inkino n'imico kama amenyesha ko abanyagihugu bo muri iyo ntara bagenda barijukira kwitabira icyo gikorwa ngo naho hakiri abakicirengagiza Sylvain Bakanibona atanga karorero nko bijyanye n'uburyo bw'amafaranga ko hegeranijwe uyu mwaka yagera ku miliyoni zitandatu n'inusu mu gihe mu mwaka weze hari habonetse imiliyoni zine n'inusu nayo ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda haboneka imiliyoni zitatu Ayo mafaranga co kimwe n'amatoni atandukanye y'ivyimbugwa yegeranijwe muri buri komine bivanye n'ibitegwa vyimbukayo cyane ngo akaba bw’uyu muhanuzi wabura buramatari ajejwe imibano bizogenerwa gufasha abanyagihugu bazoza barashikirwa n'ibiza bitandukanye bantahonikora bo mu buryo butandukanye na cyane cyane ngo abagwara bakivuza hanyuma bakabura uburyo bwo kuriha abo bavuriwe. Sylvain Bakanibona umuhanuzi wabura amatari ajejwe imibano mu Kayanza amenyesha nubwo mu ntwaro bashima kuri izo mfashanyo zigenerwa bantahonikora zigenda ziriyongera ariko banegura kandi kuba hariho abataratahura ko icyo gihuwa cyo gushyigikirana mu kibano gituma abanyagihugu biyumvanamo gutyo ngo bakafadikanya mu rugamba rw'iterambere kuri bose bamwe muri abo banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza ataco bashoboye gutanga twavuganye batumenyesheje yuko mu minsi heze hari aho batanga hama ivyo batanze ntibishikira abo vyagenewe mu kibano bagasaba ko vyotunganywa neza gusumba kuri icyo nacyo uwo muhanuzi wa buramatari Kayanza agejwe imibano arabahumuriza ko hari integuro nshyashya byashyizweho aho, aho ku munsi ku munsi abajejwe kwegeranya izo mfashanyo batanga icegeranyo c'ivyabonetse ndetse ko hari n'umugwi kuri buri mutumba ujejwe kugena abantu aho nikora baba bakeneye ubufasha bwihutirwa gusumba abandi Mukayanza Patrick Nsengiyumva ku Radio Isanganiro urakoze Patrick mu c'indero mu makuru avunaguye bamwe mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Mugina riri muri commune Mugina intara ya Cibitoke basaba umuyobozi w'iryo shure kubasubiza amafaranga barishe mu kwandikisha abana babo bavuga ko abana biga ku buntu yamara umuyobozi w'iryo shure we akavuga ko amafaranga abavyeyi batanga arayo gusanura iryo shure no kurondera ibibaho byo kwandika ko amanyesha kandi ko byose bavyumvikanye ko mu nama y'abavyeyi kubwiwe ngo basaba gusubizwa amafaranga usanga ngo ntibarereye kuri iryo shuri y'inkuru turayigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma buraca bugacana yandi mu magara y'abantu indwara y'igisokoro ni indwara itegwa n'ibyimba by'udutsi two mu gihimba gisohora umwanda mukuru muganga Habonimana habimana yanonosoye gukora abantu asigura ko iyo ndwara ishobora kuva ku kuba umuntu akoresha inguvu mu gihe agiye ku mwanda mukuru igakarira cyane cyane abakenyezi bibungenze n'abahejeje kwibaruka bucana yandi y'amagara y'abantu na Yvette Nijimbere indwara y'igisokoro itegwa n'ibyimba by'udutsi two mu gihimba gisohora umwanda mukuru mugangane habimana yanonosoye gukora abantu avuga ko iyo ndwara itera ububabare bwinshi indwara y'igisokoro ni imwe mu ndwara zitera ububabare bwinshi cyane ku buyirwaye bigatuma agira intege nke kandi akihebura indwara y'igisokoro ni indwara itwegwa n'ibyimba by'udutsi two mu gihimba gisohora umwanda mukuru hari igihe rero gisohoka canke kikavirirana cane Ibyo bishokoro bikaba byaje kubera ko hari ikintu kiri hejuru kimeze nk’icyugaye. kigatuma amaraso adasubira gutembera ngo asubire ruguru agaca rero yireka aho hepfo mbere kujya kubyimba ni amaraso aba yiretse n'utwo dutsi turi aho hari ubwoko bubiri bw'iyo ndwara y'igisokoro hari igisokoro cyo hanze n'igisokoro cy'indani aricyo bita hemoroyide interna ukubabara cyane mu gihe umuntu agiye kwituma ni kimwe mu bimenyetso byerekana iyo ndwara muganga rehabimana avuga ko ari naho umurwayi ava amaraso umuntu afite iyo ndwara y'igisokoro ibimenyetso agira ahanini ni uko asasatwa akumva asasatwa igihimba kizana umwanda hanyuma rimwe na rimwe akaba yovirirana n'amaraso iyo agiye kwituma ukugumigwa ni kimwe mu bitera iyo ndwara habimana asigura ko abakenyezi bibungenze n'abaheruka kwibaruka bakarigwa n'iyo ndwara ibitera eh, iyo ndwara y'igisokoro n'ibintu bitari bike uhereye nko ku mukenyezi afise imbanyi arashobora kugira iyo ndwara umukenyezi aje kwibaruka arashobora kugira iyo ndwara umuntu yama yicaye ahantu hamwe arashobora kugira indwara nicyo gituma n'abantu bakora bafite akazi bakora bicaye bibasaba ko bogera bakagira umwanya baza barava hasi bagatembera kugira ngo bagabanye umwanya wo kwicara birashobora no gushika ku bantu bavyibushe umurengera gashobora no gushikira n'abandi bantu usanga nk'iyo bagiye ku meza bafungura bakarenza urugero gashobora no gushika ku bantu bagwaye urushwima hanyuma hariho inkino zimwe na zimwe na zone zibitera nk'abajya bantu bagendera ku mafarasi nabo bashobora kurwara iyo ndwara eh, ikindi gishobora kubitera hari igihe umuntu ashobora kugira eh, kanseri yo murura nko murura igice cya nyuma curura nabyo birashobora gutuma iyo ndwara iza canke n'abantu bagize ibibyimba byo mu nda bijya mu kazi bakinda. ni gute iyo ndwara ivugwa mbega aho umuntu yoja kuyivuza ryari ni muri bucana ayandi y'amagara y'abantu izo kurikira Yvette Nijimbere n'umutumire murakenuye ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota 47 muri studio za Radio Isanganiro